vertel wat gebeur het met die twee mensen wat die duivels in hulle gehad het. Al die mensen van die stad het naar Jezus toe gegaan om hem te ontmoet. Toen hulle vir Jezus zien, het hulle vir hom gesoebad om weg te gaan van hulle plek.